Eta Jean-Michel euh, Galan, errobi euh, ur sindikateko uh, lehen dakari berria, joan den astezkenean, hau batez uh, izendatua, beraz Jean-Michel Galan espikatzen uh, zinaukun berrogoita sei euh, herri eta aglomerazioa sartuak zirela sindikatortan, hortan, eta btb garrantzitsuak garantzitsuak badituela, uh, espikatzen adizkigu zuzoin diren, edo zehaztu bitzaz? Bai, ordean e, eh, bete beharrak, eh, handuta mesala, eh, da asaleko guren eh, kalitateari begiratzea eta albada hobetzea. Eta, bon, behigaren pundu bat ere aipatzen anuke, da oso ingurumenari begira oso aberatsak eta bereziak edo zaindu behar diren uneak atxikitzea. Eta behaz, bi helburu horien egiteko, eh, baditugu hiru lau eh, arglo, Bon, bata azken urtetan gehienik ageri izan dena, eta da azen izamenduari buruz, eh, anitz diru gastatu baita, eta hor, sendikatunen bidez, elkertasun azkar bat eh, bildurik, eh, ara, gina hal izan ditugu, togoi bat miliun gastu, eta, eh, bon, eh, analizak eta eginak baitira, erregularki, ibai hortan, betitoki berean eta manera berean konparazioak egiteko, ohartzen gira e, e idor delarik e, ibaiaren e, kalitatea hobetuz doala hori ageri da, e, ere argiki, euria delarik, e, ara bi e, kasutan eginak baitira analizak, euria delarik hobetze guti, gu, eskualde batzuitan ba, beste batzuetan ez, hor hono agertzen da, apal gelditzen girera. Bon, badakigu ez dugula sekulan erateko ura eginen erreka hortarik, hola manera hortan, baina da, begiratzea horbiletik eta entxeatzea, hein bat garbi atxigitzea alare, urori, ezen, e, ara, erateko ura baita, behereko erri horien zat, e, eh, biztan dena uzina batean tratatu ondoan. Hora, hori... Bitzaz bakarrik azen izamendua aipatzen delarik, uh, eh, azen izamendu kolektiboaren osatzeko dira laguntzak emana? Bai, eh, ongi egiten uzuri, ara, azen izamendu kolektiboan da diru hori joan, naizta izan bazterritxeak eta hor, hor, bon, badira diru pohoizka batzu, baina ez ditugu sindikatunen bidez uh, hedatua alizan, ez baitzen aski diru, dena dena joan da kolektiboan. Mhm. eta behaz, edo estazione berri batzuin egiten, edo eh, ahonditzen, edo araberitzen, eta biztan dena uh, tuion ezartzia uh, eta ara. Bon, eta horiek biziki gostatzen diren gauzak dira, eta emeki emeki eh, egin ditugu erri guzietan orain, eta gauza ona da uste dut e, eh, uraren zat, edo zen gizaz. beharrezkoa zen, eh, lan hori egitea, untsa komprentu bali badut, e, kostalean bereziki, e, ure dangarria agortzeko iriskua bazen. Hara, eh, zer da diokoan, da uzina batek tratatzen duela, errobi ibaianen ura, eta edateko ura ezartzen, uh, eh, berreun mila biztanleri neguan, eta udana ipatzen dute, laueun bat mila biztanlek, Egobi, baieko gura dutela edaten, eta beraz, memento batez, sobera kotxatu barimada, da, sobera zikina abarima da, ezin du uzina horrek behar lana egin, eta hein ortaratzen, ari zen gauza duela 6 azpi urte. Eta beraz, eh, ara, lan horiek eginik, Uh, orain, mementuan zeurik, eh, ara, eh, oso kontenta agertzen da, zmun, deitzen baita, uh, eh, uzina hori tratatzen duen, edo kudeatzen duen senikata, hori oso, horrek ere lagundu gaitu, eh, eta oso, oso kontent daude ekinik izan diren uh, Indahak, mhm. indahetaz. Horrek ere ondorioak baditu pentsatzen dut, itxasorat doan uraren kalitatean. Mm. Bai, ordean uh, biztan dena ondorioak bon he, eh, uh, eh, doatzi itxasorat, he, bada ere nire ikuspundutik uh, kostalde edo urba, itxasbazterrean direla herri handi horiek, eta horiek beren ur uh, zikinak, tratatuak izanik ere, uh, bon horiek diretukia bian direla uh, itxasorat, eta horiek ere bautela beren beren eh, kutsadura biztan dena. Ah, ez ere... dute erraiten gainetik, eh, menditik heldu dela kutsadura Ez, neok ez du xuxen erraiten al nuntik heldu den, baina, eh, bon, jakina da eh, ale arere eh, eh, naiz da diruanitz ezartzen duten eh, hiri horietan badira eurie orzantzea untsi batzuin eta uren big, kolpez zeldu den urori kolpez joite mada itxasorat izi erriko desmasiak hmm. egiten ditu beraz badituzte beren gisako ara handi batzu urori stokatzen dituztenak eta bon ara horren bidez ez dira urzikin eta joiten, zen da nahasten baitira bestenaz, eh? eta bon, badira hor, anitz, anitz, boi gauza teknikoak dira, baina anitz obra, anitz gastu eginak direnak, eh, ez da bakarrik hurerekaren historia da ere bonara, eh? jendea metatzen ari dela kostalde hortan, eta gauza batzu ezin direla konpondu nahi bezala. Eh? Ara, beraz hori gauza komplikatua da, egia da, anitz sos ezartzen dela, Uh, bain, eta ez ere dudarik gabe, eta behaz hartako da ere eh, egiten hori beste kapitulu bat dugu gure esendikatuan sensibilizazio lan bat uraren kalitateari buruz eta eh, eskoletan egiten duguna eta laueun bat eh, eh, haurek segitu dute e, afera hori joan den, joan den urtean eta, eta, eta, eta oso, oso interesanta bilakatzen da da haur horiek urerekaren maitaraztea maitatu behar da hori rekan nahi bat errespetatzeko. Eta maitara aztea eta kompreniare aztea zendako importan den hori horren eh, errespetatzea eta ez uh, zikin uh, toki bat bilakadadin uh, eta beraz ara hor badira joko bat zuberen artean eginak direnak eta sari badira ara, bon, eta oso ongi hori azken sei, urte, sei zazpi urteotan egiten dugu mm -hmm. eta oso ongi martxatzen da. Teknikalari bat baduzue ere, hortaz okupatzen dena eta antolatu dira berriki horreiniz bidarrain adibidez errobi bazteren garbiketak eta lan hori ere azkenean aurrekin mainan helduekin ere egiten duzue. Bai, ordean hori ono beste gauza bat da, urerikaren garbitzea urtean behin egiten dena eh, eta e, ara, e, dei egiten da nahi duenari etortzea, egun batez, uste dut eh, martxoan egiten den lan hori. Horten eh, ba, gibelatu izan da, egatik. Eh. Ah. eta baina nola segi dutu dutan ni duela laubosturte, harritzekoa da, harritzekoa da, zer atxe maiten den eurerikan, Bon, biztan dena urasteak izaiten dira, eta urak ere maiten ditu, botaiak ez diren gauza batzu, eh? etxe bazteretan eta harrapatzen ditu gauza batzu, eta bedenak biltzen, haizeak ekartzen ditu, hmm. eta mm. bemento atez abar batzu ikilantako katzen dira. Bon. Baina harritzeko da, alerere, ze, ze kantitatea harrapatzen den eh, kilometra bat barne. Hora, hori eh, gogoan dut oraino, zer harrapatu ginoen, eta, eta orotarik burdin, kautzu, plastika, nind, ez zer, e, ara, argitzeko, kamion traka maiten dira. Ari dira mentalitateak aldatzen, ala ere, lehen, lehen ziren, otokarkasak, e, eh, e, eh, hozgailu, denetarik maiten zen? Bon, uste dut, uste dut doi bat aldatu diren gauzak, deseteria horiek eginez geroz. Mm. Eta baliatzen izokasioneaz, hori lehen ere beste kargo batzuan intuelarik errandut behimano gehiagotan, horretaz gastu den eriri de 7 direla eta ez dela beldur izan behar e, eta eta e, beldur joan gehiago joan behar dela desetara horietarat, ez tal lekuzikina, da bakarrik, botatzeko diren gauzen bilgune bat, eta behaz beren puskak, beren otoan edo a, haundiak balima dira galdatu herriari e, herriak lagunduko du, baina kotxearen bete ere maiten balima da regularki, pentsatzen dut, etxeko undarkinak hola berezten aldirela eta hori memento berean ez zikinuntzirat bota uh, ara, pereste lan hori behar da uste dut ara horre sensibilizazio lan handi bat egiteko ezen gibelean ba, ingurumena da gure da baina ere gure dirua gauza hori guzia gostatzen dira eta hobeki eh, gauzak berexi eta gutio gostako zauko mhm. Orduan aipatu ditugu uh, heziketa, uh, eh, izamendua uh, eh, beste lan politikarik badu, sinikataka? Bai, ordean beste arglo bat, uh, eta hori urbiletik segitu nuen, uh, bada behaz uh, uh, bizitegiek, eh, baurek, sortzen ditugun urzikinak, baina bada ere, hemen haskuntza biziki askarra da, eta biztan badela iriskoa haskuntzak ere, urbazter batzuitan delari, eta e, kotsadura ekardezan. Eta beraz, ikertu ginuen, e, laborantza munduan zer ahaltzen egin, e, biztan dena beti sentzu bererate, eina alaguti e, uraren kotsatzeko. Eta e, seion eta berroita mar etxalde aurkitzen dira urerrika bazterrean. Bazterrean, bon, ez lehen metrotan, baina erganezake berreun met, egun bat metra horbil urerrikatik. Eta seion etxalde horietarik berreunek, beren uh, borondatez, eh, ez, ditu, ez dugu guk neok bortxatu, onartu dute proposatzen ginuen gauza, eranai baita, sensibilizazio uh, memento azkar batzu, eta uh, sartzea proposatzen ginuen urratz berri batzuetan, batzuentzat berriak, beste batzuentzat ez, banan, hara, Ungariari begira uh, kompostatze lan hori, eh, erremeita Ungaria ustelarazi, aire estatuz, e, hori egin eta e, ezpaitu bere indarra galtzen, eta et bainan e, biziki e, garbiagoa dela eranezake <laughs> Eh, naiz ez den, eh, garbi ez dakititza, baina ez ointzikina, mm. eh? ez ointzikina, bakteriologia aldetik azkarkia paltzen da, eh, nun legeak onartzen duen kompostatuz gero zurerika bazterera ino edatzea, pentze batean. Beste gizan, neuri biziki zorotzagoak dira, badakit ez direla errespetatuak, eta beharrik eganezake, beste naz, nun nola egin ginezake gure etxaldetan Ungarien edatzeko. baina biziki urbil lago eh, egit etortzen alda kompostatuarek ilan. Eta beraz, hori laguntzen dugu, lagundu dugu azken urtetan, eta segitzen dugu laguntzen, kompostatze e, eh, fresak, senikatak ordaintzen ditu ordaintzen ditu, eta e, laguntza ara, zara eganez eh, nola behar den egin, eh, zer den interesant, eta ara. Ta hori, gero eta gehiago laborarik sartzen ari dira urrat sortan, eta gauza edera dela iduritzen zait, ezen denen honetan baita, beren honetan lehenik, eta denen honetan. Egan duzu, sei egun eta berreta marretarik berre bat, ere eh, bai, bat, bai, bai, bai, hemen Ara, ara, eta kopuru ari da, eta segitzen dugun gauza bat da. Mhm. Eta gero beti laborantxan horre, bainan bon hori eh, apalago uh, zera da, bainan, uh, ara, toki batzuitan interesant izaiten alda, hartzea guk eskaintzen dugun proposamen hori, egen baita, ez hurre utzi kabala edaterat, baina uh, eh, urerikatik kanpo hura uh, eh, abrevoar batzuik ilan eh, eman, eta beraz abrua hori pagatzen dugu, badira teknika batzu, biziki isimpleak eta egi, aize egiten aldirenak, eta bon hor ere, ura zikina bada, behia edo artia egarri egoiten alda, eta hor segur da ura garbia duela, eta hor badira laborarianen antailak. Ez da hor ere ne hor baina bakotxak du ikusten, ea egiten alduen edo ez, eta eh, badira pentsatzen dut, hainitz eh, egiten alduketenak Ara, demora intzina baitu azken pondua ere, barnatuko dugu, Natura 2000 hori ere. Ba, orde, Natura 2000 hori horrek hainitz azantz egindu, eh, eskualde bereziki, eta badakit uh, niaurek uh, bate espanturik egin gabe, baina beti autetxi bezala bakarretarik izan niz Natura 2000 espainuen eh, hola kondenatzen, Eh, eta iduritze maitzitzen bat gauza onak ere eta bertzela untsa konprenitu eta ardura informazio eskasez eh, edo gaizki konpreniturik jendea ibili da eta e, kontra mintzatu da. Egun o hartzen dira bereziki hemen eskualdeuntan eta e, sendikatarekin lan bat eremana izan da ezen sendikatak onartu baitu komite de pilotaj izaitea, Eta gauza hori kudeatzea. Eta azken bi, baduai bi urten aski, e, eh, bururatu dugu e, eh, kuadro hortan egiten den lana, eta e, nola erran, un objektif, e, izenpetua da, eta horren bidez, laguntza batzu, ardiestena aldituzte, urerika bazterrean, e, beren lan moldeak, uraren edo, ez uraren, kasu edo, edo lore edo edo eh, ba, mamuts batzu edo ez dakit nola egan eh? bon, eh, natura bimilak biodiversitatea, ba, biodiversitatea natura bimilak begistatua dituen gauzen konservatze hori errespetatzen malima da jortarako hortarako egin behar diren gauzen dako, laguntza batzu etortzen dira laborariari MAET deitzen diren laguntza horiek den zeu gest pogoska batzu dira baina beti interesan dira hartzea eta badakit eh, eskolde untan eh, badela laborari laborari handana bat horren bidez e, diru laguntza horiek eskuratzen dituenak beraz hor sartuak gira latura biminaren diagnostiko eta guzien ondotik orai e, ara, errealitatean eganei baita zer den natura mimila beti dela Eh, bakotsak nahi du, baldimadu edo ez, hartu eh, diren laguntza horiek, biztan ba, dena laguntza goitekotz behar direla gauza batzu egin. Hara, mm. baina ez da, ez debekurik, ez eh, beti, da egiten bada, okaiten duzu, duzu laguntza. Ez da lege bat, ez da bortxatua egitea. bat. Mm da, elburu nagusi bat eman behar bazenu orai uh, ofizio berri hortan sarturik edo kargu berri hortan sarturik lehen dakari bilakatuik? Ba, elburu nagusia, eh, elburu nagusia, uste dut joanago eta gehiago ingurumenaren ingurumena, eh, ingurumenaren zaintze hori, Eh, denena bihurtzen ari den, oartzen ari gira somat kalte egin dugun, eta joanago eta gehiago, behar ordua senditzen du jendeak, araiz, pentsatzen da, esteko sentzu urtarat lan eginen dugu, eta niundik alden eh, neurian, eh, atzo egina alizan dena bihar ere egin, egan nahi bedut, elgar esku emaite hori, solidaritate hori kostaldeko eta barnealdeko herrien artean, oso importanta eduritzen maitzea, hori zaindu, hori zabaldu, e, hola baizik ez baigira helduko e, jokoan diren gauzen ardi eh, gana ibaita, eh, baiunen egin bat garbi etxikitzerat, eta maitagarria egon nadin beti, Eh, hori importante baita alere guretzat, denentzat, herrialdearen zat, eta eh, bon, ara hori da gero, gauza berri batzu ere heldu zauzkigu, kompetentzia berri batzu aipatzen dauzkute, kusiko jere surura sartu beharko dugu, zenta iduriz e, eh, nahik ari da guri kompetentzia berri batzuen emaiten ez, ez gure sendikatari diretuki baina herri eri eh, galdatuko baita uku urasten e, zaintzea, eta hor eh, kezkagarri da doa rangulagarri zenta uraste bat ezbaita sekulan eh, sekulan neurtzen al eh, eta uste ez diren desmasiak egiten albaititu eta harakusiko dugu hor nola gauzak antzinatuko diren. Ara, bada lan azteko.